Elementoi ebligas mini-technologion. Noblai metalloi, rarai teroi, cae multe pli trovigas en compufono. Sen celcai elementoi ne existus la hodiaua ciutaga technologio. Char ili havas precise la etsoin, ciuin oni besonas portio. En multai apparatoi de la ciutago casigas hodiau collecto da specialai elementoi, kiui en tutte ebligas construi tiel etain partoin, kai atingi altan energieficetson, kiel oni tion attendas de la plei novai technicae ludiloi. Proximume sestec elementoi trovigias en tipa compufono, de noblai metaloi kiel oro, cae tantalo, gis rarae teroi, ciel disprosio cae galadonio. Tutte base oni besonas por shalt circuitoi en la moderna electronico tamen unua vice silicion, cio teorie disponeblas tiom ciel sablo. Set puregan silicion oni ricevas nur helpe de chemiai reakcioi cae de extreme altai temperaturoi. Cae antau ol oni povis producti gin cun alta grado de purezzo, oni ancau ne povis profiti la apartain etsoin de la elemento, ciu estas duon conductilo, ciu do havas isolain, cae current conductain etsoin. Tiuin etsoin oni povas celite influi, depende de tio, Cion oni aldonas alla pura silizio, kiel oni dotacias gin. Tiel oni povas influi la flu directon de la curento, cae tiel oni havas la eblezon construi elektronicain construeroin, kiel diodoin, transistoroin, cae shalt circuitoin. Ien la technologiai basoi por technologia revoluzio en miniatura formato, cae por modernae computiloi cae porteblai telefonoi. Porce electronicae apparatoi estu porteblai, ili besonas energion ancaus ur voie. Plumbae accumulatoroi, ciel oni ilin exemple de automobiloi, ne estis appliceblai tiu cel. por cerpi el ili da curento, ili devus esti extreme pesae, cae tion ni malvolonte cun portacius en teco computilo. Li tio, ali estas la tria plei mal pesa elemento de la perioda sistemo. La tre mal granda ili atomoi estas shoveblai ancau inter la electrodoin de mal grande construitai baterioi. Oni povas imagi tion, kiel libron, inter kies pagioi cusas polveroi. Alia elemento, sen ciu multai modernai technologioi ne existus, estas neodimo. Gi estas tiom forte magnetiva, che gi povas porti la mil oblon de sia peso. Fortain magnetoin, oni besonas en motoroi, por la legado de computilae fixtiscoi, sam kiel por elektrai automobiloi, helpe de neodimo, cio estas construebla en pli mal dimensioi. Anca por la estontezo, cun renovigeblai energioi, tial neodimo estas grava elemento. Ce vento turbinoi, exemple, oni besonas gin en la generatoro, ali case, la supra parto estus multe tropesa. Bedaurinde, oni ancora ne constias, kiom da elementoi estas necessai por la novae cae malgrandigae technologioi. Estus grava eraro ne recicli cion tion, sed la presoi por tivi elementoi lau crescanta besono pli altigios, cae tiam rentumos la reciclado.